Божи благослов, драги враќи сестри. <clears throat> Со оглед на тоа што ова ми е прва можност во новата 2013 да зборувам од Сабајле, која па се веќе споделам со вас една новогодишна порака, која што пред се и на мене до мене, па после до сите вас, а и до сите оние кои што не слушаат, е прилика да ги поздравиме и нив, иако брзорам веќе прати поздрав. Назиот е уште една година – ќе биде испреплетена со мисли и стихови кои што веќе ги имаме чуено, значи од параболите кои што веќе ги поминавме. И ќе има некои нови моменти, нормално, како и секоја нова проповед. Новата година обично означува нов почеток. И сега да не се повторувам она што го зборуваше братот Михајло, че се сведуваат сметките. Едноставно се треба да почне од почеток. Време кога треба да донесеме <clears throat> нови одлуки. Се прават нови планови за оваа нова година. Еве ние како црква, иако некако спонтано, ама ете, имаме некои планови, Павло на Бога излезе една книга од печат, очекуваме оваа година да излезат барем најмалку две, може да бидат и повеќе, дај Боже, некој трактат. Имам јас и некои други мои лични планови во поглед со црквата, меѓутоа многу-многу нема да откривам овој пат. Како и да е, значи сите ние нешто планираме, донесуваме нови одлуки и пред се во духовната сфера е битно какви одлуки донесуваме и какви планови планираме, затоа што имаме предвид дека ние сме сега една година поблизо до Христовото доаѓање. И ако нешто не се сменило кај нас, треба корените да се менува. А за тоа се битни и одлуките. На почетокот, еве ќе споделам еден пример. А, син му поставува една загадка на својот татко, а еве таа загадка јас ќе ви ја поставам денеска на вас. Много едноставна, не е ништо комплицирано. Значи, си биле три жаби, му вели синот на својот татко, и сите стоеле, пловеле всушност на еден лист по реката. Така, поголем лист. Едната од жабите одлучила да скокне. И прашањето е, Колку жаби останале на листот? Колку жаби останале на листот? Ту веднаш погодив. Значи, таткото на почетокот рекол, постанале две. И синот подосна, уште појасно му постава прашањето. Едната од жабите одлучила да скокне, сега колку жаби останале на листот? Јој рекол, а, изгледа покрета, едната, па и другите скокна, значи ние на не останала листница. И синот му одговара на крајот тоа што вие го кажавте, значи, три останале на листот, затоа што жабата одлучила да скокне, ама не скокнала. Значи, да не бидат нашите одлуки такви, во, во оваа 2013 да одлучиме, па ништо од тоа. Еве го новиот момент, за кој што ви кажав, значи, оние другите ќе бидат можеби повторување, тоа во еден поинаков правец. Новиот момент се наоѓа во Матеј 21 глава и ова е парабола. И тоа нема да се задлабочуваме толку многу во неа, затоа што ви кажав дека ќе има моменти од различни параболи. Параболата за двата сина, меѓутоа не е оваа парабола за оние помладиот и постариот, туку двата сина кои што таткото ги повикал да работат на лозијата. Значи во 21 глава Матеј, од 28 стих читаме. Но како ви се гледа? Исус им поставува прашање на присутните. Еден човек имаше два сина, па дојде при првиот им рече, синко, оди и работи денес во лозијето. Господ како и лани, како и полани, како и 2010 и 2009 да не ги броиме, од 97 барем кај мене е случајот тоа, ми вика, затоа што налогот е тој, оди во лозито и работи. На сите нас, тој повик е упатен до секој од нас. Тој одговори и рече нејќам. Но после се предомисли и отиде. Дојде при вториот им рече исто така, тој одговори и рече одам господаре. Но не отиде Ој како жабата во случајов. И кој од двајцева ја исполни татковата волја? Прашањето е лесно, односно одговорот е лесен на ова прашање, оној кој што ја твореше татковата волја, Божјата волја. Е сега, совршен пример би бил оно што го кажува Исаија, еве ме мене, испрати ме мене. Затоа што, ако често пати викате нејкем, не нејкем, не нејкем, тоа ќе се усталика и нема ни да отидете. Често пати викаме, ај утре, Ај, другиот месец, може ќе речем, ај, 2014, ту, следната година. Значи, совршениот пример е, еве мене, Господи, испрати ме мене. Нова година, нови предизвици, меѓутоа налогот е тој, истиот. Оди во лозјето и работи. Е, сега доаѓаме до во Лука 13 глава, отвараме и повторно ќе ја начнеме, ќе спомнеме за една парабола која што неодамна ја поминавме, но тука е и сршта на оно што сакам да го изличам денеска и да го споделам со вас. <clears throat> Во 13 глава Лука, читаме од 6 стих, Ја каже и оваа парабола, некој имаше посадено смоква во своето лозие, е пак лози се спомнува, и дојде да побара плод на неа. Значи, господарот, газдата на лозието, дојде да побара дали има плод на смоквата, која што се разлистала, прекрасно изгледала, застадена во посебни услови. Внимавајте, оваа смоква не никнала, не е само ник, шо викаме ние. Не никнала сама, туку е засадена, посебно во лозието, че значи тоа е земја која што стално се обработува, значи има посебни услови тука за да донесе плод но не најде плод. И тогаш му рече на лозарот, еве веќе три години доаѓам и барам плод на оваа смоква, но не наоѓам. И тогаш, што корист? Пресечија. Зошто уште да испостува земјата? Значи, дори штети и на другите, да испостува земјата. Е сега, Да си замислиме дека господарот доаѓа кај нас и онака одблизу, значи господарот во овој случај морал одблизу да дојде па да да открие од лисијата малку да види дали има плод. Замисли си господарот, нашиот господар, доаѓа и одблизу вака гледа дали кај вас има плод. Не три години, некој од нас е тука и 30, може да и повеќе. Дали има плод? Дали имаме љубов, дали сме радостни, исполнети со радост, дали имаме мир, трпение, љубезност, добрина, верност, кротост, самоконтрола. Знаете кои се овие стихови, Галатјаните пета глава. Плодот на духот. Или, или пак нас не мора одблизу да не гледа Господарот, дали отдалеку се гледа како сме. <laughs> Или пак, може би си го отежнуваме животот. Знаете ли, Павле Джаве не, не, не ги кажа оние стикови, му, му ги преку Тимотеја, значи тоа на послание до Тимотеј. Во последните времења, вика, ќе настанат, односно во последните денови ќе настанат тешки времења. Зошто ќе настанат тешки времења? Затоа што ние ги создаваме тие тешки времења. Веле, ово знае го, значи втора послание до Тимотеј, да се подсетиме на тие стикови, трета глава од први стих. Во последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат токму спротивното од она. Нема плодови на дух. Бидат само живи сребролюбци, фалци, горделеви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, безприродна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, придавници, избувливи, надуени, повеќе сластолюбиви, а не боголюбиви и на краја дори имаат само излет на побожност, имаат лисија колку сакаш, ама од силата Значи, неизина се одрекле, и и се вели од нив. Каков е случајот со нас? Дали има промени? И еве да решиме да, да донесеме одлука оваа 2013 да наистина се појават промени кај нас. Се појави плод, ако тоа не е случај, значи до сега. Знаете, номиналниот христијанин или од само на име е многу лошо сведоќство за околината оно што го видовме кај смоквата, че не само што самата е бескорисна, меѓутоа вели го ја, го ја испоснува и земјата. Луѓето може ки ги привлечеме со нешто, ке доедат. знаете, често пати во сабата обично е оној наш свет поздрав Божи благослов, па па може оној наш свет поглед, однесување така натаму, ама од тука до тука, после понатаму, пак истото. Не е тоа суштината, нели? Но не е се црно во оваа парабола, иако минатиот пат знаете како, од кој агол погледнавме на оваа парабола, се вратиме во Лука 13 глава, значи, и да видиме, да ја видиме реакција сега на Лозарот. Лозарот е никој друг, освен нашиот Господ Исус Христос во случајот. Господарот на лозето е Отецот, а лозерот е Исус. Лозерот не се откажува така лесно. Осмиот стик, но тој им одговори и рече, значи на она, Господарот рекол сечија, нема фајде. Но, лозерот му одговара, Господаре, остави ја уште оваа година. 2013, уште оваа година, и оваа година ни е дар на Божета милост. Но што ќе направиме од таа година? Тоа е прашањето. Остани уште оваа година, доека раскопам околу неја и ја најубрам. Пазете, веќе рековме дека оваа смоква имала посебни услови, во лозијето насадена, а лозарот не се откажува така лесно и вели, три години нема плод во ретама. Остани остави уште оваа година. Јас ке направам се што можам. Ќе раскопам, ќе најубрам. Кои предности ги имаме ние како Божи народ? не, се, не е само сега од сабота на сабота а, проповед. Верувам дека и секој ден сега имаме прилики да слушаме и по 10 проповеди ако сакаме. Интернет, па DVD, па <laughs> техника секаква. Телефони, слушалки, сега може да слушате проповед кај сакате. Трчате, пешачите, можете и проповед да слушате или дури и самата Библија, аудио можете да ја слушате. Значи имате прилика, прилики многу. Господ се труди околу нас толку многу, се со цел да дадеме плод. што ќе направиме ние? Дали ќе ја прокоцкаме оваа година што е навлеговме, 2013? Дали може би Лозарот во нашиот случај веќе уште многу, многу пати рекол уште една година, остави го уште еваа година, остави го уште еваа година. И може би сте забележали во Библијата дека Господ, нашиот Господ, посебно се грижи околу неродните дрвја. Околу кратци, околу убијци, околу блудници, околу цариници. Сите, сме, сите ние сме на некој начин фалшливи, ако, ако добро размислиме. И Господ околу секого нас се труди, дава се од себе, само за да произведеме плод. И забележувате, Не се битни тие три години што поминале. Не се битни можеби тие 15 години во мојот случај што поминале. Господ гледа во иднината. Господ го гледа потенцијалот во нас. Сетете се сега на параболата со бисерот. Зошто, во, зошто ние сме бисерот? Зошто Господ така гледа на нас. Ние сме можеби тоа каменчето кое што ја убива, го убива тоа меко, значи а, мека внатрешност на школката, меѓутоа Господ во нас гледа бисер, скапоцен бисер. Или не е Господ само представен преку лозар, туку во Еремија, ако отвориме во 18 глава, Еремија 18 глава, нашиот Господ, нашиот Спасител е прикажен како грнчар. Видите, истрајноста на грнчарот, како и на лозарот, неговата трпеливост, Во третиот стих, значи, му дошло слово Господово на Еремија и тој влегол, бил пратен од Господа да влезе во грмчаровата куќа. И третиот стих, значи, токму работеше, вика грмчарот на грмчарското колце. Нормално знаеме грмчарот што може да прави. И штом ќе се расипеше во грмчаровата рака садот, што би го направил од глина, тој го фрлаше. Ангел вели, не, Штом ќе се разсипеше во грнчевата рака садот што би го направил од глина, тој пак правеше од неа друг сад. <clears throat> тој е нашиот Господ. Не се откажува. Се доека не направи ремек дело. Тој сака од нас да направи еден прекрасен сад за света употреба. И вели како што ке му се свидеше на грмчарот да направи, ова е еден вид на парабола овде како што ќе му се свидише на грчарот да направи. Значи, за да Господ од мене направи ремек дело, еве, нека биде тоа 2013 година, треба да го прави тоа ремек дело како што на нео ќе му се свиди, а тоа значи, што подразбира тоа? Тоа значи дека јас мојата волја треба да ја предадам на небо. и да дозволам да тој работи во мојот живот. Тогаш ќе имате прекрасен сад, тогаш ќе имате и плодови. Уште една година Господ ни дава на милост и не смееме да ја прекоцкаме, да ја фрлиме така. И овам 15 глава. Еве како еден христијанин може да биде плодоносен и да носи многу плод, плод во изобилие овде вели. 15 глава Јован. Повторно лоза, повторно лозар имаме, меѓутоа во други улоги се сега. Лозарот е Господ, таткото, А лозата, и тоа вистинската лоза, че не е Израел вистинската лоза, ова е поука нели, до тогашните а, <clears throat> израелци, туку Иисус вели, јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозарот, тој ја отстранува секоја прачка на мене што не дава плод, а ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Вие сте веќе чисти заради словото кое ви го зборував. Останете во мене, како и јас во вас, како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не остане на лозата, така и вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Кој е решението за да ваа 2013 година не биде успешна на духовен план? Ако сме во Христа, да останеме во Христа и тој да остане во нас, а тоа значи дека не сме лаудикејци. За да Христос биде во вас, тоа значи дека сме сте му отвориле. Не чука веќе надвор од вратата, току сте му отвориле и влегол. И тоа значи плоден живот. И дури вели, без мене не може да направите ништо. Не знам какви планови да имате, не знам какви одлуки да носите. За, за оваа 2013 година Без него не можете ништо. Толку јасно и едноставно. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која е исушена, ги се обираат и ги фрлаат во оган и ги горат. Сестра Анге знае со што го подпалува од дома. Прачките од, од лозата се баш згодни за подпал. Лозанките, како што ние ги викаме. <clears throat> Ако останете во мене, седмиот стих, и ако моите зборови останат во вас, еве како Исус останува во нас, ако живееме според секое слово што доаѓа од Божите уста. Ако за нас храна, меѓу другото и Божјата реч. Ако останете во мене, ако моите зборови останат во вас, барете што и да посакате и ки ви биде. Ке можете се да направите со Христа. И вели, мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Нека 2013 година биде година кога ќе го прославиме нашиот татко, нашиот Бог. А како ќе го прославиме? Со многу плод. Оцејувајќи го неговиот карактер, сушност. Така и го прославуваме. <clears throat> Еве што не вели коментарот во копнежот на вековите која сме кај лозата и прачките, и каков е тој однос, каков однос всушност треба да имаме со Исуса за да имаме една плодна година на духовен план Преце. Тоа Тоа единство со Христа, еднаш воспоставено, мора да се одржува. Христос рекол, бидете во мене, јас ќе останам во вас. Како прачката што не може да роди од, род сама од себе, ако не биде на лозата, така не вие, ако не останете во мене. Тоа не е никаков случаен допир, Никаква милнива врска. Гранката станува дел од живата лоза. Ви станувате дел. И тој дел од вас. Пренесувањето на животот, на силата и плотноста од лозата на прачката е непречено и постојано. И треба да биде непречено и постојано. Тоа значи постојана преданост во нашиот живот. Ако се одвои од лозата, прачката не може да живее. Нема живот без Христа. Исто така рекол Исус, вие не можете да живеете одвоено од мене. Животот што го добивате од мене може да се одржи единствено во заедница со мене. Без мене не можете да совладате ниту еден греф. Не можете да се спротставите ниту на едно искушение. Ова треба да ни биде потполно јасно. Бидете во мене и јас ке останам во вас. Да се биде во Христа значи постојано да се прима Неговиот дух, значи да се живее живот на безусловна преданост на неговата служба. Каналот на комуникација меѓу човекот и неговиот Бог не смее никој да се прекине. Таа комуникација како ја вршиме? Не ви треба мобилен оператор. Кога проучаваме Библија, Господ не зборува на нас. Кога се молиме, ние му зборуваме на Него. Молитва, проучување, дневна заедница. Како што прачката постојано црпи животен сок од лозата, така ние мораме цврсто да се држиме за Исуса и со вера да примеме од Него сила и совршенство на Неговиот карактер. Коренот праќа храна преку прачката до најодалечените гранчиња. <clears throat> така Христос пренесува на секој верник духовна сила. Тогаш ќе има, ќе имате и силата, да нема само да имате обличена побожност. Тука тука е силата, затоа што го имате Христа. Се дека душата е обединета со Христа, нема опасност дека ќе овене или ќе изумре. Се дека сме соединети со Христа. Животот на лозата ќе се покаже во пријатен плод на лозата. Колку е пријатен плодот на лозата? Може да ви каже братјани. <laughs> Поготово сокото. Исус вели, оној што останува во мене и јас во него ќе роди многу род, зашто без мене може да сторите ништо. Ако живееме со вера во Божиот Син, плодовите на Духот ќе се покажат во нашиот живот и ниту еден од нив нема да не достига. И одат во пакет. Имајќи го Христа, во нас ги имаме и плодовите на Духот. Ете каква треба да биде таа зајница, ете како можеме да бидеме плодоносни и оваа година да ја претвориме и на наш благослов, ами и на благослов на, на останатите. Еве се неколку стика да прочитаме од тоа како може оваа година да биде плодна година. Псалм 1. Блажен е човекот, кој не оди по советот на нечестните, и не стои на патот на грешниците, и не седи во седиштето на подсмевачите. Ако не одите по советот на нечестите, на нечестните, тогаш нема да имате прилика ни да застанете, ниту пак да седнете. Тоа е процес. Полека, постепено може да се случи меѓутоа. Ако појдете по тој пат, е тогаш и ќе седнете, и ќе застанете, и ќе седнете. И ќе заседнете, дори што велим. Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќе. Тој е овој таквиот, кој што се двои од светот, време од светскиот начин на животот. Нечесните, од грешниците, од подсмевачите, а медитира, значи едноставно поминува време покрај Божјата реч, законот, Христовиот карактер, Божиот карактер, ден и ноке, тој е како дрво засадено покрај водни потоци, што донесува плод во, се, во своје време. Неговите лица никогаш не венеат. Се што прави во се успео. Еви начин како да ви биде успешна на духовен план оваа 2013 година. Или Јован 12.24, еве сега да спомена некои моменти, иако ова не е, овој стик не е баш од параболата, меѓутоа ќе спомнем и некој стик од параболата со видовите на почва и семето, кој што представа Божјата реч. Али први, Јован 12.24, стихот во Јован 12.24. Еве како може да бидеме плодни. Вистина, вистина ви велам, ако пченичното зрно не падне во земјата и не умре, останува само, нема плод. А ако умре, донесува многу плод. Нема потреба, толку многу сме зборували, нема потреба понатака да да коментирам ново. Ако зрното пченесно умре, тогаш донесува многу плод. И јас не треба да живеам, треба да живее Христос во мене. Искуството што ги имал Павле, Галатјаните 2.20. Е, сега сме во Лука 8 глава и тоа ќе не видат завршните стихови. Лука 8 глава, објаснувањето на параболата со различни видови на почва и семе. 8 глава, од 12 до 15. Лука 8, 12 до 15. Они е крај патот, тие чуле, односно го чуле Божјето Слово, затоа што семето поговоре 11 стих вели дека е Божјето Слово, тие чуле, потоа доаѓа гјаволот им го зема Словото од нивните срца, за да не поверуваат и да не спасат. Как, како влегло, така и излегло, како велиме едното, друго влегло, другото излегло и ништо на камен се тие кои што ќе чујат, со радост го примаат Словото, но ни тие немаат корен, веруваат некое време, но отпаѓаат во време на искушение. Зошто? Што прочитаме предходно? Без Христа ние не можеме да се спротставиме на едно искушение. Овие подклекле на искушенијето, затоа што веројатно него не бримеле Христа. 14. Паднатото меѓу трнјот, тоа се оние кои слушали и кога си отидат, ги задушуваат грижите, богатството, животните уживања и не донесуваат зрел плод, ни тие. А на а она на добрата земја, тоа се оние кои ќе го чуе словото, го чуваат во добро и чисто срце и донесуваат плод во трпение. Тоа, тоа се оние кои што ги примат словото, го чуваат, и го извршуваат, ја творат Божјата волја со Божја помош нормално, сами не можеме. Е, па сега видовме дека Господ во својата милост ни дава уште една година, како на онаа смоква. Нам Господ ни дал уште една година да донесеме цврсти одлуки, да ако немало до сега некој значителни промени да има оваа година, затоа што не знаеме Исус кога ќе дојде. Ние сме близко и се поблиско до Христовото дојде. <laughs> Амин. Но и една друга работа. Зошто да ја искористиме? Односно, вака ќе се изразам. Да ја живееме оваа година како да ни е последно од животот. Или Елен Вајд дури вели, секој ден треба да го живееме како да ни е последно од животот. Зошто не знаеме дали ќе има уште една година. параболата со смоквата тука завршува. Не знаеме дали имало уште една година, меѓутоа знаете, минатиот пат зборувавме за она што Исус ја проколнал. Па ја сврзавме таа поука меѓу овие два настани и не е Боже такво нешто да се случи со нас. Да не биде доволна ни оваа година и може би да не дојде 2014 за нас. Ние не можеме да знаеме. Тоа Господ го знае. Затоа, да не ја прокоцкаме и оваа 2013 година. Господ ни ја дал во својата милост, а ние да искористиме максимално. Ги имаме сите предуслови, ги имаме сите тие предности како и смоквата што ги имаме. Нека Господ делува во нашиот живот да донесеме плод. Слава нека му е и нека ни помогне во сето тоа. Амин.